Ya. metu sepedaan ya sebenarnya iki dadi iya. guyone uang hanya dagelan kok daglane sepedamu kan seberakan jauh bumi antara langit nah, jauh bumi diantara langit jadi sing yuridis iya aku iki lah kok yuridis sepedamu jangan lana apa wedok wedok lah wedok kan ini nih jengki jengki ini lanang kok iki lanang jadi lah wedok ya pelungker kayak gitu gating ini lah aku kan bakul gabah eh. aku setar tuh nih bahasa dirun terus nek tak wayahi ngene, ge mau gabah kuat. Oh, ngono ta. Dasar lo. Wayahane. Aduh. Pangkune ora enek kocone. Eh, ora enek kocone. Lho, la iki kaene mesine kene iki. Eh, kan gonku kan komplit enek ngene iki. Gon enek kene. Anjene nek gonmu enek dinamore. Dinamung. Heeh. kaya binamor itu ah. ngomong-ngomong masalah sepeda sih balenya sih enggak balenya arah yang mengganggu balenya sepeda elek pokoknya sepeda aku ini hmm, sepeda lawas dol-dolannya yang larang sepeda ngorak tau melebu TV kok apa? sepeda mu tau melebu TV sepeda mu? lho us tau nganku Apa alasannya? alasannya apa? Aku nyolong gabah undangan Oh, terus dilebokno berita. Nah, dilebokno berita berarti kan mlebu TV. Oh. Nah, oh. iki gak tahu ini pancen ya kanggo olahraga biasa sepeda unta. Hmm. Sepeda hmm. unta. Ngomong-ngomong masalah sepeda, awakmu pengalaman sepeda. Wes, lah mbok awakmu tekok ini apa arane? Artine apa? Berarti awakmu pas sepeda wes suwe ya? lelah lah urung enek donyone aku numpah sepeda. Ngomong aku, eh? gorong enak donya mancek sepeda padahal sepeda wujudnya ini, eh kowe mancek apa katanya? aku mancek sadel mancek apa mancek sadel lah sadel mancek apa mancek anu ragangan nih. ragangan ragangan nih mancek ban oh peleng sih ya mancek mancek peleng apa peleng nih di mance ban Mance ban apa ban nih di cokot peleng kok mungguh terbalik orang oh. mandek mandek ingin malian tuh. Nek awakmu pengalaman sepeda. Ya. Apa sebabe iki kok diarani setir? Setir iki saka tembung jarwo dosok. Mm Nek gak siset mesti muntir. Kok ya pinter ya. Aku imbul lek. Ah, apa sebabe diarani roda? Roda kuwi loro kudu padha. Nek sitoke bunder, sitoke kotak-kotak. kayak iso mlaku. Makane diarani rodo. Eh, kok iso pinter lah. Aku ndo Lah, sing cilik-cilik kok diarani ruji, ruji diwiru siji-siji. Lah kok diwiru siji-siji? Lah nek eh, ditekempole dadi sitoke ya iso munyer. Oh iya iya. Ya ngono ya. Iya iya iya. Ya ngono. Iki apa? Iki arane apa? Ayo. Ndi? Iki garbu. Apa sebabnya jane garbu? Nek gak begar gak iso mlebu. Masa gak begar gak iso mlebu? Lah garbu lah ya mesti begar. Heeh. Terus tengahnya nek rodane iki garbu. Oh. Dadi bane mlebu. Hmm, ngono lho. Iya ya. Mesti nek gak begar gak iso mlebu. Ya. Dadi bane sing mlebu. Pamane lho. Lah Sing niki apa jar? Iki diarani apa ngene iki? Iki diarani ban. Nah. Apa sebabnya diarani ban? Ban kuwi karet. Nah, apa sebabnya diarani karet? Karet iki mekare nek digeret. Kaya <laughs> ica kamu ya. Aku imbong eh. eh, iya iya, takoni awakmu pinter. Sade. Apa sebabnya diarani sade? Nek iki wis sat. Heeh. Terus madel. pedal pedal nek cepet mesti budal cepet nek kalem ya kalem-kalem cepet mesti dang nyut budal bel bel itu kering bel bel ki bel artinya kering loh kering lah unine nah iki lah bel itu artinya apa bel winjuko Bebu, si. Ora iso ngartekno nek mulat-mulat. Wesi-wesi eh. iki. Wah, awake dhewe iki jan daerah candi iki termasuk daerah lho, Apa? Termasuk daerah sing maju. Iki daerah candi sewu ya kene iki. Ma apa? Nyatane wis enek PMD. TMD ya, Pak. Ting masuk desa. enak tinggi. Masa? Nah iku lah tinggi. Enak GMD. GMD apa? Gubuk masuk desa. enak KMD. Apa gitu? Kentongan masuk desa. Nah, nah iki yo iso muni. Nah. Nah, awakmu tahu Joko Gedu? T enak TMK. TMK apa? Telek masuk kandang. awakmu tau jago gendu? Tau. Tau ses kambing Tau. Mutuk kentongan iso? Alah, lah ya kecil e. Aku ki lomba rondo. Mm Tingkat internasional. Rondo tingkat internasional apa yo enak. Aku nomor 1. Wah, bagus. Jam piro Jam 10. ngawur nek jam 10 iki mati ngene lho. Ya mati yo berarti oh, ora kene iki jam jam 10. Hmm, jam 10. Metu nggawa jam sing apik ngono, ora kaya kowe metu jam mati gawe. Hmm. Ya ta lagi tepat pantes-pantesan kok. Pantes-pantesan. Kudun. Seneng kok ora? Loh. Aku sore emang wis bar nutuk iki. Lah nasi nutuk maneh ora apa-apa. Lah buka ya jam musik Kok kok awakmu nutuk kentongan kok leren jamu kok bae lah nek gak sehat kok kliru ya yo kentong langsung dicekel cek ya dicekel cek digrayai ngene iki lah iki ditutup tok! lho ngono lah grayai sik oh, lah kleru opo nggae kentong kentongan anak nyemoni kok nyemoni kok nyemoni nyemoni keluargaku keluargamu apa kaya kentongan iya ya cilik ngene iki jam 10 eh jam 10 ya bantu sekamling ya itu ngono iya iji loro pirangan loro telu ada anak loh empat no enam pintu, bolu sama polo let's go lah kamu jadi sebelas sepuluh kok malah jadi sebelas loh sepuluh waduh liwat kita nih liwat tak cukup eh malah jadi rolas sembarang orang tahu enek bener ya. ini orang bantu malah ini rusak jenenge eh, awak meling eh metu mah ditabui apa iya ya eh. <laughs> tabui apa buta buta kala solamu dan unjak unjak kaya tulis tulis putih itu lagunya tulis tulis putih bos jadi buta buta kala saya bener buta buta kala buta buta kala ah, solamu lunjak lunjak dong ngajak ke cingkra cingkra nanda sampur nuli nanda aku imbul ya eh. nanda bali mana terus Les gak. Upah mung teng celo neh. Buta-buta galak penonton candi pancen sigrak-sigrak. Kok kuwi gawe anu karo dhewe. Eh wangsalan. Heeh. Ngerti nek ana pelawak ejek sore uwes macak. Macak Bali maneh. Eh. dasar lawake cah kolek pribadi kelahiran jombang asli ayo podo memuji supaya cah kolek banyak rejeki ayo pak aku kelek kamu siap ra? iya iya kenapa iya iya iya buto buto galak penonton candi ayo cakrak cakra ngerti nek ono kelawak isi sore podo omah Ka'bah pribadi. Omahe pare pancen asli. Lawak lawak bagyo pribadi. Omahe pare iku pancen asli. Ayo padha memuji supaya Ka'bah yo dicekel polisi. Gawang kowe wewe. Marah-marahi. Marah yo kok. Tak kira ora mungkin. sini kanca ku dhewe. Masya kancane dhewe nek tetep salah tetep dicekel. Dicekel separo terus akhire rejone nek. Mari yo diculno suwe-suwe dilebokno sel. Dilebokno meng separo. Uh akhirnya tak delep nih kok tak delep nih melebu separuh nih aku kecepet terus delep pisan eh ngomong-ngomong masalah pacar saiki pacar orane kowe biyen kok iso kok oleh kok lupa mohon maaf barangkali ada kesalahan saya dan sebentar lagi aku hamil hei eh, cewek loro cakep-cakep ora kaya oh iya orang apa kau cewek yang ngono lemne aku ya gutun nih lek oh, iya. nggak ngake cewek sing ayu-ayu yang ngene kok boleh golek kau yang ngono lha kok kae gudi yang beludu iya tapi apa kau oleh ngono kok hmm? Ndi ndi cah iki? Iki lho. Lah dhuwur. Eh. Kowe sing iki apa sing iki? Aku wis masuk kabel iki. Masa kok enek paite gambel kowe iki lho. Ah wis cara gedane 100 tahun ya tangan sak kulite ya <laughs> Yo, yo ngomong-ngomong yo kenalan ngono napa. Iya. Eh, eh. Alia. Ah, angger kancane oleh kene anak mesti ganggu-ganggu. Eh, Hey, hey, hey, hey, hey, kenalan aku. Eh, kenalan. Bisa kenalan, Mbak? Bisa. Wah, dong, ganggu, Mbak. Ngomong Dewi ngomong dhewe, ngomong dhewe. Nek Dewi lebih berpacu gitu oleh. Eh, namanya, Mbak? Mbak Widya. Hah? Widya. Eh, eh, eh, singo. Yep, yep, yep. Singo. Mbak, sini Mbak, namanya namanya siapa Mbak? Aku tak kebak aku Pak, cocok iki aku. Seneng kamu menyanyi tipis-tipis ngene. namanya siapa Mbak? Sinta. Siapa? Sinta. Oh, Sumidi. oh, <laughs> Sumidi lah saya ngombe. Sinta. Mbak Sinta rumahnya mana? Jakarta. Eh? Jakarta. Aduh, Pak Jakarta. saya Jakarta, Pak. Eh, gedang. gedangan gedangan sih kudu nih bahasa dilun iki opo ngawur ae mbok ditontok wajahe kan kaya arek Jakarta kaya ae kok adu delok kae bojoku kae heeh ah iya kuwi iki oh, remuk remuk remuk nek mbak Sita mbak Sita eh eh, eh. Gentena, Mik? Oh, eh, iya, ngapa? Jane kene kaya gedek, Lek. Enggak apa? Ora iso berselingkuh aku. Ngono <laughs> kok kaya berselingkuh. Endi, Meng? lho. Wis ngene, apa ngene? Diwatesi ngene, Bak. Diwatesi, dikai di apa? Ngene sepeda jangan ngene apa piye? Ngene. Nah, ngono ya, Nek. Baik kono. Hmm. Diomongi wong lanang kok kepaten akal lho, Enggak eh, iya, dawa ta. Oh. Panggah pas. Kok panggah pas pas apane? Contone. Eh, sing mbak iku jenenge sapa? Eh? Mas siapa? Widya. Widya. Pak Widya. Sudah tahu dengan masnya itu, eh? Belum, belum eh? tahu. Belum tahu ya? Itu kan aslinya juga dari Surabaya, Wonokromo. Oh, Wonokromo. Menang anu. Iya, kan. Penang ke Wonokromo. Nah, kalau di Bonpin ada yang bertanya ya itu. Oh, itu. Itu yang gini-gini itu ya. Iya. Itu. Iya. Itu oh, dia kamu. Mana Batinmu ya cemburu nih aku ini. Apa Apa wae cemburu lah? Ora lah aku salah iki kok. Ya, tapuk lambimu nek. Lah apa tapuk anu Mbak Widya. Hmm. Mbak Widya masih sendirian ya? Mbak Sinta. Oh, Mbak Sinta. Anu eh Basita. Iya, oh, Basita belum kenal dengan saya. Belum. Nah, aku sing bakal laki, Mbak. eh, eh. Mbak Sinta ya? Iya. Kenalkan, Mbak. Saya Rama. Oh, Rama. Waduh, dicocok Evi. Kono Sinta, Evi Rama. Rama. Anu, Mbak aja bakal berat loh. kon cinta tuh boy eh, bakal beras apa ya, kumon? Eh? Sumpah aku juga, kok kurana. Sinta kok bakal beras tuh yang Ana iki Pak Widya ya. Ngalih tak ature dhewe. lancang. Ini, iki bocah ini saya wayahe ngedu. Apa? Melawe kayak gini. Eh, Rasanya apa, awak mulus ya Pak? Bang? Lah, Mbak Sita, iya. andaikan Mbak Sita pacaran dengan saya, mau enggak saya apa bonceng naik sepeda motor? Mau. Mau. mau. Aduh, Dulu. Nah, kenapa? Ini nasi pecel Madun masih enak. Masa iya? iya. Aduh. Ayo, Pak. Menang, lambung tak. Loloin dut. mau kue tak loloin dut. dia. Nek, apa? Sing bojo gendak singkoro. Upama misalnya kamu pacaran terus saya ajak jalan-jalan, mau nggak? Mau, mau, mau. Mana, mana? Mau? Mau. Tapi nggak usah beli jajan dong. cinta? ya. nanti kalau kita berdua naik sepeda motor, iya terus kita mampir ke rumah makan eh, Sinta senangnya makan apa uh, ayam bakar ayam bakar iya. malah kalau saya juga gitu kalau saya ayam bakir lah iya ayam yang dibakar nyolong pitik pak bakir loh oh enak iya, pak bakir Widya Kalau ora goblok dhuwit, ora goblok dhuwit, gak iso mlebu makan gak iso. Ah, sirik itu. Nanti kita masuk ke rumah makan. Ya masuk aja. Makan. Enggak, masuk kok. Kalau nanti setelah makan, setelah makan kira-kira Sinta nanti minumnya minum apa? Uh, ada ada es apa? Jus jeruk. Jus jeruk. Iya. Wih, aduh. Wero, jus apa sih? Orang ngerti desa iki. Es jus era roh iki. Es jus sing piye to, Es jus ya es perontal dekat dikai jenuh itu jenis jus jus. Goblok iki. Bah, aku es wae roh Jus roh. Saya kalau saya jus apel. Wah, enak ya. Aku aja kan tak sak jus. lalu kok ajak ngombe apa pacarmu? Eh? Kok ajak ngombe apa? Karena kita ekonomi lemah. Hmm. Bagaimana kalau kita makan lemak. jangan dong mati kan karena pacarmu kena diabetes, ya lebih baik minum es tawar apa teh tawar aja sama es kan enak apa abai senangannya teh tawar oh. bagaimana kalau kamu aja aku minum ah, kok kamu aja aku minum uh, Asinta eh, masih ada keluarga di mana? musike kamu muni bokonge mak kuku kene. Eh, Pak, karo kuci rada suwe titik lah kok semboke metu lho karo yo. Boke dengkulmu mlocot yo, Cok. Iki sapa? Lambemu lambil lambil lamis. Iki sapa iki? Sapa? Iki Bagong. Iki sapa ta? Iki ngono pacarku. Iya. Mbak Sini. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Kok ya aja mentang-mentang nek isi enom. Iki ngono mbekku. Lah lha apa to rebut? Bukan aku yang ngerebut dia yang naksir aku duluan. Wen naksir ku pito? Sari wit. Wen naksir ku pito, Aku ngomong, kamu ngomong apa? Aku naksir kamu. Tadi. Loh, jelas iya. Betul kaya to. Lah kok iki naksir sapa? Ya lah iseng-iseng. Yo yo. Iki mesti jomblange kowe. Oh, eh ora. Jomblange kowe lek mesti. Kelakuan mesti. Wah aku ora. Ora mesti kowe sing jomblange kowe. Kelakuan sampe kopah-kopah. malah aku yo eh malah aku sing kowe iki mang bagyo sing celuk arek lur mang bagyo hmm. kok kowe kok celok-celok barang iki ketemu pirang perkara to mas aku terang ngur pesen loro iki tok lha kowe kok dadak pesen-pesen apa aku samene isih kurang ngono apa piye isih ora warek ngono apa piye to yo yo karepku ki kengkelemben awakmu ki ayo ah, ora iso ta yo sori wong sing set kaya ngene kok kowe aja kurang ajar lho iki ngono wis dadi duwekku lho eh Iki wis karo aku ki ora karu-karuan lho, saiki tokuki caloro kaya ngene iki karepmu piye to, Lik? Karepmu iku lho piye to, Lik? Kanggo karepmu lho piye? Wis seneng iku. Omong ngono ngono jawabmu kanggo makanan kecil ngono lho. Anu, Mbak, jare bagyo kanggo sarapan kedua. Lah kowe kok dadak kanggo sarapan kedua barang? Dadi sarapan aku ngene iki ora warek ngono apa piye? Ora, ora ora, Wak. Orawo, orawo. Antem awe, ah, antem aneh bang, antem aneh. Ngono ta? Lek. Apa? Aku kis kaya remuk-remuk awe sam. Lah apa sih remuk iku aku kok dadah nawakmu? Aku mau naik dikono ke mas. Lah kerja pak ne wong dingin ya sekaya ngono lho. Sekaya ngono kia toh. Lah kaya demaknya aku gandet. <laughs> Aku cara aku coba ini aku gandet. Kok lah, kok lah, kok lah, kok lah, kok lah, kok lah, kok lah, kok lah, kok lah, kok lah, kok gerak mesti milih. Bojo wis kasih disayang, kok liyane sing iki lega iki ya iki, kaya bojo wis kasih disayang sedemek ngene lho ngene. Eh, ngene tanganmu. Ora jangan dijilat, ngawur tok ae. Eh. Kah aku nek ngono kuwi. Ora ora ora. Wis saiki lunga kono. Jangan lunga lek. Eh? Aku enek perlu penting lho karo calon bojoku. Pancen iki calonku karo yo. Ayo. Ada. Eh, halah. Hmm, kaya kuat-kuat loro kaya ngono. <laughs> Sita ora antal kita loro. Kapan maneh gak wayahe nanya. Ayo. Oh, Ambine pole ke paling yo bar klimpru. Mas. Piye to karepmu ngono kuwi? Wes iki berhadapan antara ketek dan ketek iki. Wis enak mesrane blas. Aku wes kaya ngono lho karo sampean, lah sampean kok tegel men karo aku. dirungokne wong ora pantes. Ora bakal sapa sing marahi wong sampean dhewe, oh, Mas. Aku mung ora ketok sampean sedhi aku kejang-kejang lho Mas aku. Ayo jenenge sakmene nandangi kaya aku wis kaya jelek nglebu to. Ya ngono ta. Ngene kurang ngene, ngene kurang anu. Aku jane iki ya kepiye to? Sampeyan iku ketok apa ngono lho Mas aku wis. Ya ngono. ngerti lho aku iku. Aku nyawe ketok limbuk. Limbuk kok kemana merayu aku kok kaya ngono. Marai aku biyen marai kok tukak tukane rokok lho malah. Tukane rokok lho sampean ora tak tukake rokok ya ora ngrokok. Ah biyen pomo sida recah jati srono kae. Ya terus karo jati srono. Bijen. lho. Tempo dulu. sampean iki aja kaya ngono ta. Lah saiki ki eneke ya nah ya. Nah sapa? Kowe iki jenengmu Anas Munah. Munah. Ganti-ganti jeneng. Yo miarse. Kaya ngono lho, Mas. Ngene lho, yang yang putri apa yang kakung? Wong ora modern. Ya Dasar. Iya. yang itu tak sayang kamu itu walaupun bagaimana sayang aku eh alah ya gue ngomong seperti ini tadi seperti ini gimana ya aku mau nyoba hatimu ya apa nih aku nyedek kong ayu terus nyatane awakmu ya sekolahmu kayak lele digedek lele digedek bahkan aku cintanya setengah mati karo sampean biar janjinya sampean pertama kaliku aku tak bele-bele rambutnya ngono ki orang-orang wedok liat dik kecoba awakmu aku ora bakal selingkuh karo sapa wae. Mbok wong wedok ayu wae kinis-kinis, aku ora bakal kenggo kok, Dik. Eling ngono ta? Eling, aku aku karo ngene ta, Kak? Dik. Kae jane ora kok ngaras rambutmu ora. Lah piye ta? Tak delok korengmu ki mari poro. Korengane ya. kurangan we ora lah aku ra yo wong sing dicekeli kan omongane to Mas ayo aku ra yo nyekeli omonganmu alah kadang-kadang sing mbok cekeli dudu omong aku tok ya oke kabeh-kabeh ra ning delok situasine bagaimana ngono lho ya kita karepmu piye to ya aku nyeluti kabeh nok lah mosok wis kaya ngono Nah terus piye aku sing ngono kuwi pemaine ki ayu nang ketoprak ngono kae. Patut, pantes. Lha aku. Lah kowe bareng ngono kuwi malah kaya kalau padas gempal. Kuwi aja sia-sia ta. Butane Mas Anom sing jenenge kala gumarang. Aja ngono ta, Mas. Ngono kowe mbiyen zamane karo aku pertama-tama lah yang wedian, Dik. Sip tenan ora ana sing kaya kowe. Ora terlalu kenalan pertama aku geblak-geblak. Lah tak ngapake kok ngeblak. Lu liwat nyaring selenting wong entot. Biasane sing ngentut iku sampean. Kok aku. Kok biasane sing ngentuti sampean. Ora mumi ambune. Kok wong gertes ngono tok. Apa ta? Mulai kaya penari Jakarta sing iku Ya, eling. Isih manis aku. Eling tak kowe nang utas. Ya eling dadakno. Utas Santika. Nah, eh. Saya Thomas. Mas. Piye? Aku kawinen to. Ngen mangane aku dikawin wong kowe belo lho Mas. Aku pupung gelem karo sampean ta Mas. Wah iya iya. iya. <laughs> iya aku rarang kepan. Iya, Mas. Aku yang ngono kuwi lho Mas. sing ora iso lan sampean dong greget-greget sira. Hihi, ngono kuwi lho. Sing ora iso Tenang kuwi. Kowe aja ngilani wong. Kok ngilani piye ta? Wong kandhane kok. Ngene lho. Ngene lho. Aku kaminer, Mas. Yo. Pitik apa? Aku nyarok dikawin Mas. Iya, iya, aku tidak akan ingkar janji. Itu namanya jantan. bagaikan apa? Kaya apa ngono? Bagaikan apa lho, Mas? Bayangno dhewe. Aku ora iso misah awakmu. Kenapa, Mas? Wis besok tetep gembel lho, Edi. Temen ora iso misah karo aku. Ora iso. Berarti kowe cinta tenan karo aku. Iya. <laughs> hubungan sama kamu aku gurung tahu ngomong nang wong tuaku terus iya toh aku tak ngomong nang wong tuaku terus aku duwe bapak duwe ibu bapak ibu ngono lho wonge merongos bapak ibu Ya mulane kuwi lah terus nek sampean ngomong terus aku kapan nek merono. Semoga aku sama kamu itu direstui. Ngono lho ya. Kan ngene, misale angkat lagi mm-hmm. rembuk jadi eh, perencanaan ya ta senen dewe dadi manten mm-hmm. selasa rebo kemis dewe berbulan madu aku karo sampean bulan madu yo kira-kira sampean kok ngejak bulan madu ning ndi mas nek aku bulan madu piye nek nyang pacitan lha apa bulan madu kok nang pacitan iku nek laut Lelapa neng latiku yorak bulan madu itu kan ya yoneng luar negeri kono lho mas Wah iya nah, uh. Jelas tak neng luar Neng ngendi Neng meduro Ya meduro wes bola balik neng meduro aku Neng luar negeri seng Ranu kuy apa kuy ibu kotane Tukiyo lho mas Tukiyo Tokyo Tokyo apa? Tokyo Oh iya ya Tokyo kono. Nah niku mbiyen asline wong kene, asline jenenge Tokyo. Iya. Iya ya. Lah mulane kuwi aku jangan merono. Nah, kuwi kecam awake dhewe ngene gang loro ning kecamatan Tukina. Apa Tukina iku? Tokyo Tukiyo Aku kok tak tukokke apa nek aku dadi bojomu aku tak tukokke apa? Mas kawinmu apa, Mas? Pesura mas kawin mas kawinan yang Ayo ngangku, ngangku mas ngangku. Aku tuh kok mas. Pesta kayak tuh mana? Tuh kok noma? Mas jangkrik. Oh, kan jangkrik. Oh, mas yang tinggal nih lo mas. Terus aku ditukoknya saya sini. Iya, iya. Ono TV, ono kulkas. Iya, terus ono VCD, terus enek macem-macem kuih lo mas. VCD? Mesin jahit. Heeh, tukokno kalung, tukokno gelang, ali-ali, suweng. Omah kuwi kok duwe mesin. Terus, kowe karo aku butuh nyandi ndi yo ora usah lunga ka omah. Terus, jonane reng lunga sa omahe. Piye? Cocok ora? Ya kok omah kok ora mesin yo ora to. Ya ya wis. Ya ora pokoke aku tak tokoke sak isine ngono. Tak turuti. Tak turuti wong ayu. Hmm. Nanging Apa? Aku tak ngomong wong tuaku kekarone. Lho neng aku ya butuh ketemu karo wong tuamu. Aku senen merono ya, Mas. Apa? Aku senen merono ya, Mas. Kowe Iya, Mas, aku senen merono ya, Mas. Kowe iki dadi karo aku nang anakmu ya kemeriyek ngono. Lah iki polahe kaya ngene iki mongko. Rahasia aku iki kena kaya ngene iki. Lah ya mulane aku ora ra iso pisah karo aku golek kono-kono ra enek sing kaya sampeyan. Ora enek, enek. Ora enek. Heeh, wis eh, ngene, ngene ya. awakmu mulia dhisik. Kamu pulang dulu. Nanti aku tak pulang juga ngomong ambek Ebesku. Ebeski sapa? Bapak-bapak. Oh, bapak to. Ya pokoknya aku kok Senin merono aku tekon ya apa kedadiane. Terus keputusane wong tuamu piye? Aku kan kudu ngerti to, Mas. Ya to. Ya ora, Mas. Panjenengan tenaga siap pakai tadi. Nyapa? ngene ngene ya ora apa-apa ta karo calon bojone aku mulai sik ya mas A aku mulai aku senen aku kok budal merono ya iya aku sayangen sik to kaya cah nom-nom iku lho dikecup ngono kae lho Emak rame ngono, kan dikecup kening, kadang-kadang terus kene lo lambe. pertama we petok tak kecup, kok panumung lontok. Ya wis saiki cium jauh wae. Apa? Cium jauh. Ya wis. Ngene. Ngene kae lho. Nek ngono, Mas. Napa? Lali bar ngejak anake genggong. Mas. Mulai sik ya. Iya, iya. Sayang. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. cara banyune munclak-munclak. Yen lakune mlakune muni. Bareng bengi tak dului Wo ngempet kodhok bocah. Ngantek aku hubung aku mleset karo iki. Aku tetep mulih nyang Jati Serono. kabeh iki tel radio wae iso nyetel ora ya iki Pak itu Mana sih Morsi, eh. yuk gairah doi ram yo encian iso ora eh eh ta radio atau berperilaku berisiko tinggi jangan menjadi ya kok berita HIV penyakit bojoku barang mau yo nyati Word. Moga sinten niku? Run Word. Moga. Sopo ta bunga iki? Eh. Wengi kok ngendi? Eh? Wengi kok ngendi? Kowe ngerti? Apa? Aku mau sangka dolan. Dolan kok ngendi? Sangka Nglang jagat. Kowe mergo ning ngene ya. Tak andane ngene. Piye? Tengok-tengok. Kowe naik kene li. Nyepake dingklek ya gedhe dhuwur-dhuwure ram. Awake dhewe iso seneng-seneng. Ayo awake dhewe iki kesempatan nyanyi. Kon oh, nyanyi. Heeh, ah, kon desa kudu iso seneng-seneng walaupun kena krisis moneter awake dhewe kudu seneng-seneng. Oh, kena atine seneng ya. Iya. cantol mulane cocok bokong sesagon ayo mamu indah ayo subuh eh balane nang langsak deng deng deng ayo ayo toh dadi mas mas itu udah dateng mas kita udah dateng ora bojomu sapa sing ngomongan mau nang endi mas mas cek Encek uce. Iki semune iki kan dita. Lho, Mas, Mas Assalamualaikum. Eh, Oh, balik dhuwur to. Waalaikumsalam. Dhuwur ya, Mas. Duduk sini. Ora suruh duduk kok tambah tidur. Saya enggak bisa duduk. Bisa apa? Bisa duduki. Eh, Rene. Kuwi kuwi bojomu Kang Wi. Sinta bela. Wah, Sinta bela. Inilah lho. Contohnya. Cep munyer. Iya. Coba kowe. Kayak iki dikai contoh sih. Ini, ini upamane aku mbak Lydia. Nah, gaya sit. Sit. Makan sit. Hei. Gantinya aku terus toh kowe iki. Bosek, udah ganggu mbak. Eh bojo nek ya dure ya ngene. Kowe kae kok ya gelem karo aku to. Dicandro yen aku karo ki... Sinta. Ya niki iki Mbak Sinta iki nih. Hei, eh, gila. Gila. Anak gua aduh yang paling ganteng, yang paling cakep, sayang. Gimana aja kamu, Le? Wah, anak teh yo tuwek yo ngene. Ora ngono. aku berawak omongan ambek iki kok kaya ditambahi bekecat. Eh, ngene lho Pak, nyampake barang kaya ngono ora sopan, rene nyekel udut. Lah wong kowe ora udut. Ora rokok. Aku ora iso ngrokok yo an. Lek awakmu mbayangne rumah tangga kene iki ganjil apa ora? Ganjil piye? Kok iso ngarani ganjil? Sik, aku nyusul pacar kowe lho, Pak. Eh? Iki kok jawab kulerene ku la opo iki? Deke ya melok mregeni omah kene. Wong <laughs> kene iki tangku enek wedoke. Hmm. Eneke ya ngriki. <laughs> Eh, Bagyo. Kolik. Heh. Kowe ngerti iki Sinta. Sopo iki? Iki bojone. Oh. Iki bojone pamanku. Lah tak pikir ngono jere gol duwe bojo mau. Lah. Urung di bojo tapi wis manak, ngono lho. Kok bojo kok manak iki piye? Lah iki bojone bapakku, mulane aku iki nang ndi gak kerasan aku. Kudu muleh. Wis alasanmu apa kok kudu muleh? Aku iki mok ngene lho ya. cek sik Pak. Ngene wae. Heeh. Iya, piye piye piye. Bayange bapakku. Heeh. Lah kuwi nek dong. turu karo ibu A aku terus mbayangne piye polahe lah bayange ya dadi kowe makya aku ki lek iya iya lek ngono dadi karo wong tuwake aja kok kowe sia-sia ora sia-sia ora ora etuk ngelek-elek aja meneh wong tuwa ki yen iso dipundi-pundi dipikul dhuwur dipendhem jero ah. bocah kok ngene ora iso dijorokne oh ngono ta ora iso sik sik sik ayo go mengarep eh iki engko salah HEI! jan oh, anak kurang ajar ya iki kowe iki ning kono keling-kelingan dhuwur mejane Eneng eh, ayo nunggu ah. kok kedodonak kaya jamu paitan. Ora iki ya gara-gara mbahmu kok. Ah. YA piye to jane piye? Mbahmu lahirke aku ya gersemene lho. Biyen ki jenenge ngene lho. Warga kuwi pura rekoso ngono. Nuwun sewu Mbah, kuwi crita Mbah Wedok. Oh alah lele bagyo. Aku nglairne bapakmu biyen enek gara-gara. gara apa? Bapakmu nang jero weteng pitung wulan. Aku goblok anakku. Goblok. Terus diadai kresek. Bapak diadai kresek ki jerene ya. Jere Mbah lho <laughs> Mati apa urip? Ngono lho. Terus akhirnya mbah kuwi duwe akal. Ditabui. Barang sing ning jero kresek pun tabui. Tang dong, untung tak dong pintu, tang dong, untung tak dong pintu, tak. Kok terus kreseknya melaku? Tang dong, ketung, tang dong. Dasi neki. Dasi neki. Cerita neki kuwi. Eh, iya, iya. Mbak, ya paling ekonis tidak dengan jero kono, masa dimana kene. keringete kaya ngono lho parah oh, bojone ana wek nang kamarku wis mbok resi ya wis anduke tak sampirne bapak karo ibu penting ya ya wis ta ben ingat aku tak nyaburi ya nyapo aku tak resik-resik sik eh resik-resik resik kamar heeh ah, kanggo aku wo panggo bathukmu kuwi ora eh bak eh. kok bapakmu sekaya uget-uget Oh, alasan ne? Ale. Apa? Ale. Apa? Uang angker tengi ngobrak. Tengi eh, ngobrak ya, ne. Jat. Wanak kaya ngono kelakuane. Wartio demen ora tak lairke. Wong jepengin polah nemen-nemen kecer. Eh, kok timbangane Bapak mulai turun nanti ke? Nek kamar kono. Aja nek kamar. Endi? Kebono gentong kene ya, lho. Ayo mlebu. Lah kok gentongen mana piye? Eh. Wah, jenenge bapak ya. Iki tak goleki gak enek. Hmm. Aku ki bingung. Aku nyapu. Lah kok aku nang kene. Lah Ci. Nang tempat sampah. Lho. Kene apa lah tempat sampah barang itu? Kae diguak baku, darake kiri. <laughs> ndae. Laku apa? Laku, laku. Ajaran. Ayo kepona, kepona nak ora ajar. Eh? Ayo kepona ora ajar. Kepun, jare gebuki kapok, Pak. Kapok, Pak. Apa? Kapok, kapok apa? Kapok lombok. Kapok. Bapak, bapak itu kudu ngajeni Kaya penyakit. Ayo, wetoke ya kwalek. Yo Nasro yo. Sik ya dah. Bapak karibeng karo perlu. Hei, jerone kana lo kok metu. Kene. Hei, jero kono. Yo yo. Ayo ayo, Ya. Ayo diinceng kok. Eh, Ayo diinceng. Kau. Sik. Sik. Sik. Dengenan iki aku ora anu, golek rokok ku enek, enak. Aku kelamben, Lah kok aku nyandak rokok tak tarik ndase pakku. Bapak, bapakmu arep mbok sumet lah ngono Eh jere ibumu dadi wak lele kleru iku piye rebak? Walah, oh, kuwi critane ibu itu ku pindah greh. Heeh. Beteti. Iya. Lah sekadung ngeblekrek bae pak kuwi ta. <laughs> Pedo mule jane nek apa to? Apa apa masalahku. Tamune Mas saiki tunda boine ya. Oh iya. Endi meng? Kok iki. Kene kene kene. Ayo sarang, sapure. Wes. Anak-anak wedhus ya ngono kuwi. Kene kene kene. Eh, aja ning gurine meja. Ora ketok. Ora ketok ya tak ngadeg kene nane ngadeg ya panggah sakmono. Lah dingenane ngene karepe ya kangen kangen ibu menawa. Mm Mah mbok aku nyayang. Terus? Ya yo ndang, ibu iki mlaku e kok ditut iki rek ya. kena sayang. Ora kena. Sing arep nyayang sapa? Bayi nyayang bokong. Kena oh. brutune ya. Mbak, Mas yo kaya ngene iki iki wong tuaku. Iki wong tuaku. Wong tuamu iki oh. wajib dihormati. Pancen sing ngukir jiwa ragaku ya iki. Ana paribasane wong tuwa iki kudu dipikul dukur dipendem jeru jane dek iki saya tak pendem wah doa doa bapak tak mati ngono ya tapi saya rahasiane ku dipendem jenenge dukur nang ngene dipikul si dukur pendem dipendem diwale sikile gak dukur ojo dano oh, pak jamur katukul pak aku ndek pacar ndek pacar terus pacarku ki njaluk tak rapi aku mohon doa resumu aku rabi no pokoknya kepingin rabi lho pak rabi iya hmm. gua pokoknya sekerti syaratnya e wong harap rabi gue ini syarat-syaratnya sementara kan tanggung jawab ya iya syarat ini rora apa? syarat ini siji lanang lanang itu lanang lho iya lanang jane loro kudu sunat wis supit iya sunat supit untuk tetak tetak oh, oh. Jawa Tengah tetak hmm. kono gona tetak Jawa Tengah hmm. Lah, kene iki sunat. Lah kowe apa wis supit kowe? Kowe sunat iki lho. Heeh. Aki kurang sunat to. Kowe kurang sunat apa kowe, Pak? Lah kowe pura krasa to. Sik to, Pak. Sing nanggap anake Pak Anom Suroto. Bayu, Bayu. Bayu kuwi nang payang dalane Bayu kuwi. Surate sapa? Bayu kae. Surate sapa? Kae iki surate bapak ngono. Sunatmu. Heeh. Jabang bek tekan. Apa? Entar mung. Arep apa? Amudaro nek aku ki wis sunat to. Ibake kok durung. Lah iku kok sing nanggep ayo temen bapakmu. Lah sampai awakmu resunate bapakmu bapak. Lah ya aku kok iso kalah karo Wil Kampono. Wil ki sapa? Sumpah guru sunat temenan. Ah? Duh, Pak. Hmm. Sik tak deloki sik. Deloki. Eh. Ngono bapakmu ora ono. Guys, ora percaya deloki eh, nyaburi kono. Ye. Lek. Eh, ye. Entar. polos siji anak. Wah, ya temenan nek ngono. Bah, Pak, Pak, Pak kok iso sampe kedewasan koyo ngene iki. Ayo eh, cepet-cepet lah jalu sunat. Kowe ngawur tok ae. sunat se kok bar sunat dirabekke ngono. Nah, ngono. Kok sunat jaluk rabi. Kowe calak, calak ae sih, koleki. Kowe pesen heeh. Mau wis pesen. Hmm. Pak, ngopo nek kirek etan lek ijik to? Kirek etan. kene iki lho. Harga opo? cokotnya kiri eh, mari laku entek piye patah apa nih jalanan dah oh, mau jalanan bicara kok iso jalanan Kita calai, Pak. Oh, ah, calai kuwi. Wong supitane sih. Halo. Sampean tanya dulu. Krit. Biasae warok kok kok cicil. Ngeten, sing gada griya sinten ndang ngomong ayo. Sing gada griya kula. Sampean. <laughs> Gene iki sing diarani Surasipon. Nyek. Niki sing gada griya niki Pak Uncek, Lah anake niki obeng. Nah, kancane niki tang. Pun guyon kalih kula. Sampan pun ngerti kondang kula. Calak sing paling kondang ten tlatah mriki. Oh, Wah. Bak-bak klinting. Iki jenenge Parok Tomo. Nek kowe kok jupulah-pulah. Ora pola piye kok. Sikilku mbok idak. Ora apa-apa. Mas, sampean pun suwi ta tuku radio ngoten niku. Pundi radio? Eh, Kulo niku senes radio. Niki sing derani Munyuk Kalimantan. Derene nepang munyuk kuwi anake munyuk berarti. Ora apa-apa padha munyuke kok. Derene nepangaken sampean sinten? kula. Nggih. Kula uncek, uncek. Niki terus terang undang kula kenapa, Hera? Ayo. Oh, niki kan nyupiti anak kula. Ah, sing dereng supir sinten? Sampai pun Dreng. Sinten sing dereng supir kula kan wong sama Mas Arung supir kaya lucu. Hahaha. <laughs> Ayo, Pak, tak sing. Ah, oh, ah, oh ah. Niki ajeng nyupit anak kula. Arep nyunatke sinten, Mas? putra-putra kula. Wis gedhe ngeten iki dereng sunat. <laughs> Ayo, ayo sergap. Ayo. Ha, ha. Wah, ora ora ora eta. Mane ra metu apa-apaan lho. Wah, cekwang. Ngoten. Oke. Sing gadhe sumpit, eh supet sunat. Anak kula. Oh, njaluk sing nomor pinter. Wah, supete nomor-nomoran tok. Den sik, wong atase sunat menawa kabeh nomor Aku Wegal lho, aku wegal lho are nyunati nek dilone ngono aku. <laughs> Kocok, kate nanti wis kadung dijubake. Aku lho niki ngomong saestu lho. Wong teko rene iki kok nyunati gaweane kene nyati wong akeh. Garuan, garuan. Eh, eh, eh, Orane parok sing dari jenang. <laughs> Oh, bereng ase saketel yo lembeng. Santan pun nyenyek kula, arep lendang ora apa? Wong niku ciri wanci lelewa ginawa mati dayang sumpyang beda-beda. Seje-seje mawa cara seje dalang lain cerita lain ladang lain dalang wong niku beda-beda ngoten. Pun sak kon. Eh, lambe kek didemek. <laughs> Halo, halo. Eh, Pak. Iki Pak Marok, Pak Calai kok gaya sukep, gaya ya. piye? Delok masih pocok. Padahal tak ira gak teko-teko. Masun cek sampean mriki. Nggih, pripun? Jaluk sing nomor pinter. Tetak kok nggo nomor to. nomor nomoran. Nomor-nomoran to. Enten, lah pripun nek mboten nomor pripun? Oh, nomor siji ya beda-beda, obate ngoten. <laughs> Nyemprot. <laughs> Ha ha ha ha. Oh, oh. Apa sih apa Nomor siji wau. Nomor siji 50.000. 50.000. Lah sing nomor loro niku marine sedina nek nomor siji nek sing marine seminggu ongkose 20.000. 20.000. Prebane remeng-remeng. Resikune resikune mboten gatel niku. Mboten nek sing nomor siji paling-paling nggih dirubung semut. <laughs> Dirubung semut. Apa diumbar kleweran kok. perbane coklat lah terus anune trimo dipun wedhak ngoten mawon. Ngetoke kangge napa? Nek sing arep pau ngetoke ngangge pemes sing landhep sing nomor loro niku ndamel gancu. Gancu. Jaluk lawan kok sing 20000 sampean dikandani kok ora percaya ke piye ta? Wes, ora tekong gon. Enak. Sing murah niku terakhir. enak sih murah ya pak itu nongko sih nongko sih mung sewu lima murah wae itu tau keterangan sih keterangan ini biye sewu lima ngatus sewu lima yang ini apa anu cokot yang kiri murahnya lah bener aku terus buntelnya buntelnya buntelnya apa godong gedang tuwek nih kok sing garing lah terus pucoknya diwanyoli ah Ikon. Iku warase pinten ditan? Warase enten rong taun. Bapak yo ali lunyu. Ora neke, eh, jane enek nek enek sing 500 aku ditawani diges tapi nggo 500. Pripun? Yes. Ora dibuntel nggur digecek ning ndas gereh kuwi. Sudah sunat boten. Sida sunat mboten. Aku lagi pundut calate sing sunat sinten kene anu. Kula. Kendang Salih. Salih sing tak kono Salih. Bar sunat dirabeki. Sampeyan tau guyu napa? Kendang Salih to. Mboten anu anu pak calak prosi sunati lara nopo mboten eh wong sunati ku mboten lara terus sinten wong lara wong sunate penal lho kok lara sing ngomong sinten oh, kok ini mboten karo lara kaya kaya ngoten iki bu Rengok tinggu dilanan Angkul pasaran Hehehe Persis Persis Ini jalan ini warok sungut Wale santan pun menghina ini sudah dang dan dandan betul lho gak sunat ini betul mas tenang ke mata kandan rasanya kaya apa rasanya ngomor sunat iku paling pengen lorone segeluk dok nah ini kanggo nih suwe ini kumpun sunah rasulullah okay. kanjeng nabi ibrahim ya tetai kados ngaten okay. kebersihan okay. ini wajib diresiin anak-anak muslim jago kebersihan tapi gak ngelong ya mau diresiin temen-temen ah Lho, ya kantun kula mengke merem napa mboten? Wae iki engko mendem tek. Niki mengke anu Mas, ala-ala loro kok nggih sampeyan nggih pun tating lampahi. Paling-paling kaya dicokok semut. Nah, yo enak to. Sekitar kaya cakak semut. Semut satrek nika. Sito abuh konamu. Ora trimo abuh yen tek kuwi kok. Kondang salin kula pendhet kalah. Nggih, nggih Pak Cawak. Nuwun sewu lho Mas, nggih kula pendhet kalah derene. Oh, alah, kok ora man kalah elek pelaku kok enak. Ayo, mlaku. Pak Ujek! ya sampai tunggak-tunggakno anak sampean. Eh, sunah teh ki ora enek apa eh aku dhek ngesakno aku. Nah, ngono. Hmm. Ah, Amuk kamu ora enek apa-apa ya. Apa, ngono. Kok mari eh, eh, eh. Dadi wong kabeh kok kudu didongakno. Nggih. Sak mandi mandi dongane wong kowe paling. Lah nek pun siap, ngati kula pendek pancene. Lah niku kaya sampean bareng niku. Wong sunat iki kudune kedadeyan toto, dados. Eh, eh. Aku tak sedung culik. sing sinek sing pundi? Duduk niki. Aku ki pae. Sampeyan pae to. Ora ngerti to ya? Hao hao. Ora ngerti sing sunat sing pundi kendang. Oh, oh. Niki, niki bapake niki. Sikene kendangen dhewe kaya polo Sing sing sunat enten eh, piambak niku. mau nanti to mau sare kok ya suwene. Asisten kula madun, biasane kaya kala nika. Jare. Cara to opo mboten mawon Bapak Calak. Niki sing kangge landeane niki. Mas Encek, sampean pinarak mriki, Mas. Sajene pundi sajene? Sajen, sajen, sajen. Sajene. Sajene. Lha sajenmu? Ya wis. Eh, urung-urung. Ya wis ben jero kana. Nun sewu gedang klopo cok bakale ponenten dilenggake mak sing sunat dilenggake. Kene kene kene. Hei, hei, aku. <laughs> hei, tidak eh. Ngawur aki. Aku. Aku. Aku. Halo, Sinara. Pun tenang mawon nggih, mengki pokoke beres mesti marine kok. Jangan genit. Mulane sampean meteng piye iki kok? Mulane Samsul ki keneke ya ngene iki. <laughs> Mejane sampean ndurke. Meja sampean ndurke. Muga-muga bangkit sok ngono. Bangkit sok ngene. Apa kiren? Asem ke. Sampean sudah sunat para cerewete. Hehehe. Mas Baik. <coughs> sampean tenggane mriku. Hebat. Eh, Halo. Si sik, Pak. Kuping kuat gemut. Sida sunat ora lega aku mulai aku tak ayo tak tak gak mati. Sida sunat kolek terus trendele kula timbule kan nyekseni pak kolek napa Ayo rene kaya mbah sah Wah, anu bre, tukang kematiannya. Wah, kadung tekan lo, ngawur toh. Merinding lo. Kalau ngombe, ngombe berarti semua. apa itu? Jali, tenang nong. Jali, jali, jali. Iki apa sarung yang diketak di empuk nesek? Hei? Eh? Aja ngono, Mas. Lah kok beto niki alate. Dicacah menawa ana gegremetan sing ngora kelabang kala jengking sing ganggu ditutuk sirahe. Ngoten sunat apa ora gedeng aku. Dicacah dhisik. Napa pan? Kaya lanto. Lungguh. Oh, malah. Yale, yale, yale, yale, yale, yale, yale, yale, yale, yale, yale, yale, yale, yale, lo kawedian kenapa lah kuwi gaen jewer tang takon calake kangge napa wong jeneng wong sunat ki sak-sak ning lungguh ning kursi nah. ya nek gak kecantol paku nah. dilang sunat kok rewel apa gieting aku wah disunat iki dak tandase bapak lo ayo oh kuwi ana sekitar ki Galak-galak. Yale, yale, yale. Yale, yale, yale, ella. Niki nggo mecah klopone niki duduhe diombe ben waras. Waras. Wong disunati kok cerewet. Oh, kok giyeti ngamu. aku gregetan polahin enggak li pelatih lenggah monggo mas Ayo, li Ayo, li Ayo, li Ayo, li iya li iya li iya li kok wedi? Lah kok Kene lho. Sampan dongakne. Nggih. Sing sunat kan Mas Bagio. Nggih, nggih. Kula nyuwun dongak restune muga-muga padang dalane jembar kumpul. Nggih, nggih, nggih. Oh, nggih. Ben nang modar pisan. Dongane wong mati kok usah gangke to Anakku kok. Oh, anake kok digangke to. Wong jenenge anu lho, Pak. Itu juga Wong oh. anak anak si Tosto anak tunggal. Saya mau kompos lawan buat tidak makan nopo nopo. Ini anak bagel ini. Wah, ini aku. Sampeyan tak kandhani. Aku, Pak, ruwo ngene bian, aku wis gelem biyen-biyene. Gak ora. Ora lara blas. Pancene gak ora ta iki. Ora lara piye? Pinter sampean. Wong dereng diketok kok dadi. Kok ora ta? Ya ora diketok kok bisa. Ora ta, Pak. Tungakne ya, Pak. Wis gemborane elangan apa-apa anak iku, soalnya anak tunggal. ada jaluk rapi. kaya apa kae? Wis, Pak. Wonge ayaneng Wis diketopo wae. Wong cek persiapan kok metu nek. Kira, Pak, wong arep tak suwene ram. Lah yo, lah yo kaya ngesak to, Pak. Ayo kok digraji jibar gak gak gak gak kaya apa? kae kok entek piye? Piye lah sampean piye kok ngundang calak kaya ngono? Mboten sanggup. Lha kenging napa? Lha kenging Tak graji ra mempan lho Di graji mboten makan. Sampe grodok-grodok kaya ngono ya mbo ya. Ge ditingali sing saestu. Umur pinten to bagian? Wis umur selawet taun. Lah kok ya gak mempan graji kaya ngono. Piye, Pak? Ora apa-apa. Wis wis di anu, wis di ketok. ya diketok sekti wajane sekti kalau sekti piye kon sakne manut dinapane manut ya angel ketok nggih golek nopo ta opo nah wong nah, iku Wah, nah iku kira-kira tegas ku yo. Lah aku ah, iso tegas ngono kae iku. Mboten e bene salah. Bul barang sini aku piye. Wah, muka-muka tunggal Wes. Wes surobat. Eh. Kureno anu. Wes tugel. Pak. Kowe kowe kowe kowe iki. Sukses, sukses. sukses. Kon tugel, Pak. Sampai koyo ngono kilae calae. Anu darahe diadain apa? Eh, darahe diadain apa? Ember. Tenek rong ember. Dek, anu, Pak. Lah dayo-dayo teko. Lho. Oh, tamu undangan teko kabeh. Undangan teko Sareh we ta gedang mari. Lajak mundur. Iya, Pak cek lenggae kene. Monggo monggo. Ya, Pak. Ongkose, Pak Bong. Nggih, mengke gampil kula tak ngasurin. Monggo monggo tamu-tamu. Jan kabeh. Jan kabeh. Iya, kabeh. monggo, mangga. Tata, kotot. Oh, monggo, monggo, Oke. Monggo Kotot iki piye? Mangga iki jayoe, Pak Bak. Pak Ucek. Pak Ucek iki piye? Mangga. Ya, tamu ayo. Mangga, mangga. Eh, apa? Kok geletak terus kene? Kiling, kiling. bakal kelepaan ini ini ini lero mau loro kakene mbak Sinta ditompo eh. ditumpuk kayak kono mbak Sinta ayu ayu jalan yang kono sekatir <laughs> waduh aku bergairah tak kira ini tak kira cepat lari te lari te matur nuwun lho. Monggo. Iki wakile sinten pangkat sampean matur nuwun ten tamu-tamu. Matur nuwun, Den. Noh, Ibu. Ngene yo, yo. Matur nuwun. Yo, yo. Eh, monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Sinten tamu, Den? Yes. Yes, yes, yes. Ayo awake dhewe kula kereng mangan iki le mangan ten pundi? Yo, mangan teng mangane ten pundi? Mereka Muka-muka yang waras ya Aku Aku Ayo Ayo Aku segotok lawa Gak Gatel kok lawa gere Kok wih rencana dibosok nih kok Ayo mas mam yang juru eh, Iya iya mas kok muka raiso kanggu Jelas kanggu tak dulu potongannya api kok Diukir eh. Aduh mati aku Kalau wong ayu-ayu ya modar aku. Dan kayak di Waalaikumsalam. Dan kebangetan. Pak. Kamar aku mau. Oke. Hei. Hei, aku ora ngerti aku eh Loh. Mas? Aku. Pacar. <laughs> Loh.